صباح الخير نديم Günaydın Nedim. أهلا سمير صباح النور Hoş geldin. Semir. Günaydın. كيف حالك اليوم؟ Bugün nasılsın? عال كيفك أنت؟ İyi. Sen nasılsın? ماشي الحال طيب خاطرك İyi gidiyor. Tamam, görüşürüz. Masalemi. Güle güle. Her gün bir sesli Arapça paylaş.